Svjedočimo da nema drugog drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. A zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuha allazina amenu taku Allahe haq Ja ejuha allazina amenu taku Allahe wa kulu qavlen sedida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما što u prijevodu znači o vjernici bojte se Allaha i samo istinu govorite Allah subhanahu wa ta'ala poziva vjernike da se njega boje To znači one koji su ga upoznali. Jer onaj koji Allah ne spozna, normalno je šta? I ne boji ga se. Ne zna za njega, ne poznaje. Allah subhanahu wa ta'ala njegov vjeru i onda logično je da ga se i ne boji. Ali onaj ko je krenuo pravim putem i spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala za njega je logično da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Nenormalno bi bilo da ga se takav ne boji. Međutim, da li svi oni koji vjeruju i kažu da vjeruju i koji kažu idu pravim putem, da li se svi Allaha boji To je veliko pitanje. Dakle, bogobojaznost se traži, za nju se boji za nju se rob moli non stop. Allahume inni estelke buda ve tuka. Poslanik je govorio, Allahu molim te za uputu i bogopojasnost. Nije to lako postići. To je nešto najviše što se može postići na ovome svijetu. Je. Da se čovjek boji Allaha subhanahu Da ga se da bude jednak i javno i tajno. I da se svugdje boji Allaha subhanahu da mu ljudi povjere sto hiljada maraka na čuvanje, da ne fali ni marka. Da se boji Allah subhanahu wa ta'ala, da ne uzima tuđi hak. Da se boji Allah subhanahu wa ta'ala, da ne ogovara muslimani. Lako je već bojim se Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali okreneš tamo leđa, već ogovaraš muslimana, je to to bogobojaznost? Ti sve zaboravio na Allaha subhanahu wa ta'ala, već ga se ne bojiš. Jer da ga se bojiš mislio na džehennemsku vatru, da će Allah zato vas u džehennemsku vatru, što si uzeo muslimane za predmet svojih tračeva, svojih laži, svojih gluposti i tako dalje. Lako je reći da se bojim Allah. A šta mi radimo u svojim kućama? Šta mi radimo sa svojim ženama? Šta mi radimo na ulici? Radiš na pijaci, nema žene koja prođe da je ti nisi odmjerio i pogledao. Je to bogobojaznost? Jel se to znači bojiš Allaha subhanahu wa Ideš na fakultet i nošalantno razgovaraš sa bilo kojom ženom, gledaš je u oči, prođeš je pogledom. Na televiziji posmatraš sve što ti naleti. Jel to znači bojati Allaha subhanahu wa Iznajmljivaš bilo kakve kasete, sve živo uzimaš, više za tebe nema nikakve recenzije. Jel to znači bojiš se Allaha subhanahu wa ta'ala. Ulaziš u bilo koja mjesta, muzika drobi tamo, ti bradu pustio mašala, tamo muzika svira. jel to znači bojati se Allaha subhanahu wa ta'ala. Lako je reći da se bojiš Allaha. Ali u stvarnom životu boja se Allaha kako se bojale Allaha i kako se i danas mnogi ljudi boje Allaha, kad vidimo, onda vidimo da tu zaista treba veliki napor. Treba veliko odricanje radi Allaha. i e onda, Allah subhanahu wa ta'ala u majetu spaja dvije stvari. Bogobojaznost, a nju slijedi šta? Da taj čovjek da samo govori istinu. Koliko nas laži? Koliko nas začas laži? Pa smo sebi dali za opravdanje šta god malo mogu ja slagati. Može se ovdje slagati. Mi začas sebi fetvu damo da nam tu je halal slagati. Ono što ima neki izuzetaka kad je dozvoljeno slagati, mi smo to proširili sigurno u još pet slučajeva ili deset. Pa čovjeka vidite da je se odlikovao islamom, ali šta? Još uvijek njegov jezik nije odgojen na islam. Ne prati ovaj aj bojca Allah i govorite samo istinu. Neminovno je da bogobojaznost prati istina. Ali zanimljivo je kako je ovdje rečeno govorite istinu, što znači da je Allah obezvijedio istinu. Dakle, vi samo govorite ono što vam je obezvijeđeno. Ono što imate. Ne, morate vi sada izmišljati nešto, filozofirati. Nego istina je tu, vi samo po njoj govorite. I nemojte je kriti. Jer sakrivanje istine je opasno i zato je velika prijetnja. Danas je mnogo ljudi koji, koji se iza vjere stavljaju, međutim, kada treba kazati istinu, onda se mnogi povuku. Iz razno raznih razloga. Pogotovo oni koji sebi dali za pravo da tumače vjeru. Pa su pobrkali sa vjerom i mezheb i običaj, i tradiciju, i novotariju, sve živo su udrobili. I ti tu, obični čovjek, ako ne bude sam sposoban i ako se ne usmjeri na prave osobe, ako ne bude znao to da uradi, ljudi mu prodaju novotariju za istinu. Laž za istinu. Nešto što veze nema, nema ni s mezhebom, ni s niskakvim mezhebom, a kamoli sa anefijskim mezhebom. A zbog čega Zbog toga što nema ovoga ajeta u praksi. Ljudi se iza vjere kriju, međutim vidite da kad je u pitanju prava istina, onda bježe od Niti ima bogobojaznost da se boji Allaha pa da kaže makar na svoju štetu. Jesu Allah tako je, ja sam tu pogriješio, ja sam slabo. To se bila bogobojazni, iskreni ljudi. Ne, nego zamotaj nešto, zapakuj, samo nek nije kako treba. Postići ovo je velika stvar. I zato slijedi velika nagrada. Koja je nagrada za pojaznost i za istinu, slijeđenje istine i govor po istini? Juslih lekum Allah će vam, šta znači juslih? Popraviti Šta to znači? Da su naša djela u većini slučajeva, braćo, krnjava, nisu potpuna. Koliko vi radite nešto, vi želite, vaše nije dobar, vi želite da uradite to maksimalno dobro kako treba, ali šta? Puno toga vi sami shvatite da je to bilo krnjavo, da, da je to moglo puno bolje proći. To nije problem. Ako je bogobojaznost u pitanju iskrenost, Allah će to popraviti. Pa će te nek, neke nedostatke Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote prema takvom robu popraviti ta djela. Jusleh rekume amalekum. On će ih uljepšati. On će ju umnožiti. I doćeš na sudnji dan, imat ćeš za to nagradu i seba. Jer si imao ispravan teme. Juslih lekum e amalekum ve jakfir lekum zonubekum. Druga nagrada malo manje važna i oprostit će vam vaši grije. A kome to ne treba? Nažalost, braćo, samog sebe sam često uhvatio u situaciji da pocijenim taj Allahov oprost u smislu ima puno toga u islamu zašto se obećava oprost od Allaha i poslanik garantuje, ali čovjek Misli da su to neke male stvari. Znate vi, ono, čitali ste hadise pa kaže ko uradi to i to, oprostit će mu se grija ako morske pjeni. Pa mi pređemo odmah na drugi hadis. Kuda je to nešto nebitno? Oprostit će se grija ako morske pjene i ti tek tako pređeš preko toga, hajmo dalje. Stani na tu. Nemaš kud dalje ići. Uradi to tijelo volan jer koliko je morske pjene pa skinit će ti se to sa srca, taj teret, sleđa. Zar ti nije nimalo stalo do tolikog oprosta? Allahov poslanik i selam kaže nakon što je objavljeno inna fetahna leke fetham mubina mi ćemo ti dati jasnu pobjedu. Koja je to pobjeda? لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ Pobjeda se sastoji u tome da ćemo ti oprostiti ono što je bilo i što će biti od tvojih grešaka. To je pobjeda. Allahov poslanik ali selam je rekao nakon objave ovog ajta tako mi Allaha ništa mi draže na ovom svijetu nije od ovoga što je objavljeno. Tako mi Allaha Ništa mi draže nije došlo. Nikakva draža vijest i ljepše obećanje. Od toga što će biti šta? Oprošteni vijest. A šta je onda s nama? Vidite, Ramazan je bio za nama. Koliko ljudi je bilo jednostavno hladnokrvno na koji način će ga provesti i baljenju. Pa veoma malo ljudi u itikafu. Pa malo ljudi koji izražavaju istinski ibadet. Koliko ljudi ovdje pročitalo dva puta Kur'an kad bi napravili anketu. Pa imate ljudi koji nisam nijednom pročitao Kur'an. Nije ti stalo do oprosta, Nije ti stalo do A to ti je najbitnije u životu. Jer srca su opterećena. A kad je srce opterećeno, onda sve ono komanda i kako ćeš pričati, i kako ćeš se ponašati. Sve te ono diktira. Ve jadfir lekum za nubeku. Šta je problem, braći? Problem je znači u srcu. Problem je u srcu. Odakle sve počinje. Čovjek treba da čuva svoje srce. Na koji način? Allah subhanahu wa ta'ala dao je univerzalni lijek za srce. Ja ejuhen nasu, kad džajetkum mev'izatum mir rabbikum, wa šifa'u lima fis suduri, wa huda wa rahmetur lil mu'minin. Dobro zapamtite ovaj ajet. Mislim da je u suri Yunus. O ljudi, već vam je došao savjetnik od vašeg gospodara. Savjetnik. E zato vjernik zanimljivo živi. Nikad se ne osjeća sam Nikad. Kad ga svi ostali što? Jer on uvijek ima jednog velikog savjetnika kod sebe. I nikad se ne osjeća osam. Nikad. Ko je taj savjet? To je ovaj savjet. Već vam je došao vas, opomena, savjetnik od vašeg gospodara. I šta još? Vešifa ulima fir sudur. Lijek za ono što je u vašim prsima. U arapskom imaju još dva izraza za lijek. Čuli ste za ilač, Ivač. I tu je lik. Ili deva. I tu je lik. Ali kad se kaže šifa, to je lijek koji je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su i i lijekovi od doktora, od ljudi. Pa ti dođeš doktoru i on ti da ilač, a možda će ti koristiti, možda neće. Ako ti koristi dobro, ako ne, ne opet dođi meni. Ali kad se kaže šifa, to je lijek od Allaha subhanahu wa ta'ala koji mora da djeluje. Koji djeluje, koji liječi 100%. Nema dakle upitnika, ni pretpostavki, možda neće djelovati. Ili će djelovati. Ne, 100% će djelovati. Lijek. Šta mi treba da uradimo? Mi smo bolesni. Ali mi nećemo taj lijek mnogi. Ljudi su svjesni, ali neće. Znate šta mene čudi, braći? Mene čude ljudi koji se deklarišu kao dobri vjernici. Na jeziku su dobri vjernici. I svjesni su u određenim momentima Allah im da da spoznaju neke svoje velike slabosti. Znate, priznaju. Allah ih dovede do, to, do te situacije da priznaju i vide svoje slabosti, svoje greške, svoga života. Da li u odgoju svoje djece, da li u porodici i tako dalje, nije bitno. Ali šta je problem? Što je lijek pored njih, a oni ga ide nikako ne pa imate ljudi vjernika koji kažu svijetla obraza što mi kažemo ja nisam Kur'an otvorio šest mjeseci. Kako uspjeti? Kako uspjeti? Kako se održati na pravom putu nakon iskušenja koja sam spomenuo neku večer, samo ću vam kazati ovu predaju, da vjernik živi između pet iskušenja, kako će taj ostati ja, se ne, ja ne znam kako će on ostati na pravom putu. Da li je samo opstanak u toj vaštini njegovoj ili u, samo držanju, samo za namaz, a vjerujte mi na njegovom namazu se vide veliki tragovi djela, djelovanja šeitana i djelovanja njegovih zlih djela, loših dijela, njegovog lošeg ponašanja i tako dalje, pa vidite da njegov namaz je jednostavno samo nešto što on mora izvršiti, ali on to s mukom popola izvršava. Jer jadno je stanje čovjeka ako on klanja samo zato što mora klanjati. Ako on u tom namazu ne uživa. To je jadno stanje. vjerni živi između pet iskušenja. Između vjernika koji mu zavidi, između licenjera koji ga mrzi, između kafira neprijatelja koji mu želi nestanak, između šetana koji ga želi povesti u džehennem i između duše koja ga vodi zlu. Kako će on ustati? Bez savjetnika, bez iskrenog istinskog savjetnika, bez upute kako Allah dalje govori. Vaši hvalun ima fesudur, ve huden. Kako bez upute? Pa nije hafiz da zna kura na pamet pa svugdje kut krene ovaj E ako je hafiz, maša, Ne mora ga možda često uzmati, jer dosta toga ima uvijek u nas. Može se nešto zaboraviti. Ama nije hafiz. Ne zna on ni oni zadnji sura velem Terekefe kako treba pružiti. Ni to ne zna po živi. A da ne kaže muči deset godina u namazu, ne zna šta uči. Ne zna. Pa ja bi jednom sjeo, zakrio stolicu da vidim šta ja to učim u Elem Da vidim šta ja to učim, šta znači taj taj, pa da barem jedan namaz doživim, da proučim te sure sa osjećajem, da mi srce zakreperi i da se Allah osjetim, da ga se malo bojim. Ja bi se malo potrudio, nego lijenost je u pitanju. A ne može se preko, sa lijenošću doći do bogobojaznosti i do jake vjere, i do naobrazbe, i do ilma, i tako dalje, i tako dalje. Nego treba zavijest ovcu. Treba zavolit Kur'an. Jer sve dolazi od ljubavi. Treba zavoliti. Ve huden ve rahmetun lil mu'mini. I to je kako je uputa, tako je i šta još milost za vjernik. Milost. A pa zato Allah subhanahu wa ta'ala šalje svoje meleke gdje god se priča o Kur'anu, gdje god se harf prouči i ajet odmah eto meleka. Oni traže mjesta gdje se Allah spominje i dolaze tu. I ovo su mjesta i ovo su e, skupovi na kojima me mrtvaci zavide živima. I ovo su mjesta, dženevske baše na Dunjavu. I ovo su mjesta gdje se oprost Allahu postiži. Eto, možda neko ne razmišlja večeras o tome, ali ti se vraćaš, ako si sa nije nijetom došao, vraćaš se s mnogo manje grijeha nego što si došao. Zato nije fino. Jeste? Zato ima obećanje. Ima obećanje od Allahovog poslanika i da Allah subhanahu wa ta'ala kaže budite svjedoci melekima koji zijarete ovakve skupove, budite mi svjedoci da sam im oprostio. Ispričat ću vam jednu malu priču, istinitu. Bila su dva brata. Jedan je bio koja je vezana za ovu, stvar. Bila su dva brata, jedan je bio više privržen vjeri, a drugi manji. I ovaj što je bio više privržen vjeri često je dolazio na dersove. A koristili su jedno zajedničko auto. A ovaj drugi nije. I tu večer ovaj je otišao ranije na ders, a ovaj drugi brat, njemu je nešto hitno, iskrslo da mu je bila potreba za auto. Kad je upitao roditelje, onda su mu oni rekli kad je otišao je on na ders. njega je spopala srđima Bilo mu je krivo malo. Kud baš večeras Taman sad mi nešto treba. Više i taj des. Znate Nije mu bilo drago. I on, gdje je, u kojoj džami, u toj I on se zaputi i daj tamo da ga nađe. Kad je došao tamo, zanimljivo braću, on je došao na vrata džamije i vidio je da šej drži predavanje i primijetio je svoga brata kako sjedi tu blizu negdje šejha i sluša on je iz poštovanja, naravno, li imao je respekt, on je ušao i iz poštovanja, sjeo je tu negdje u neki kut džanije i saslušao do kraja predavanja i čekao da završi. Kad je der završio, onda je prišao svom bratu i rekao tako i tako, taka i taka stvar, nije mu baš bilo drago, znači, ali uzeo je ključeve i, i otišao je šta se dešava? To mu je bilo zadnje putovanje. To mu je bilo putovanje u smrt. U toj vožnji on je doživio saobraćajnu nesreću i poginuo. I njegov brat ga sanja nakon tri dana. Sanja ga, ali na jedan veoma čudan i njemu iznenađujući Sanja ga u lijepom stanju. A zna da je on bio bolji od njega vjernik. Praktično. I više je posjećivo drsovi Sanja ga u ljepotama nekim, prelijep, fino, mašalo. I pita on njega, čudi me, kaže, zbog čega si u tako lijepom halu? Čudi se, znaš, jer on nije bio, nije pretpostavio će tako nešto sanjati o njim. Čime se zaradio? Kaže, oprostio mi je moj gospodar onu noć kada sam bio prisutan na onom predavanju. Oprostio mi je moj gospodar onu noć kada sam bio na onom vazu. A šta je rekao Allah poslanika sam? Za onoga koji je došao nekom potrebom, pa se tamo negdje učošak sklonu. Šta je Allah subhanahu ta'ala i tako obećao? I njemu oprost. Jer njihov sabesjednik neće ostati bez nagrade. je došao neki svojom potrebom. Navodi se u rivajetima. I takav i takvog će zahvatiti Allahova milost, jer je došao u skupinu nad kojom je Allahova milost. I meleki tako. Vidite, kako Allah smo tela nagrađuje. Naravno, i mi se tome moramo nadati. Zato ustrajte, braćo moja Uvijek kada ima da biraš na televiziji da vidiš neku emisiju i da biraš između te emisije i dersa, i pogotovo između futbolske utakmice i dersa ne dao Allah subhanahu wa ta'ala da odabereš futbolsku utakmicu. Ne dao Allah subhanahu wa ta'ala da i ja i ti izaberemo futbolsku utakmicu. Da izaberemo između milosti i nečega što nam je veliki upitnik od gubljenja vremena i da mi ostavimo milost da uzmemo nešto zašto nismo sigurni ni šta ni kako. I zašto ne može da, da definišemo imamo li od A od ovog imamo sigurno. Velika stvar. Kad kaže Kur'an, braću, navešću vam još jedan lijep primjer. Govorimo o, o lijeku, govorimo o istini, o istinitom govoru. Da bi čovjek istinu govorio, treba da se navikne na najistinitiji govor. Da svoj jezik jednostavno zaposti lijepim riječima, Allahovim riječima, zikrom. A onaj ko bude mnogo čitao Kur'an, Allah će su wa ta'ala očistiti njegov jezik. Pa mu neće B i je nikad ni naupast, a kamoli da ga izgovori i da sastavi. I da ima pri sebi ti ružni riječi i da, takvi da takav govor govori. Kur'an braću. Ispričat ću vam istinitu priču o jednoj djevojci muminki koja je između svih svojih osobina koja je studirala islamske nauke, koja je imala između svih svojih dobrih dijela, imala jedno posebno lijepo dijelo. A to je da je svaku noć imala običaj da prespavanje spavanje u svojoj sobici uči u knjigu. I to je bio njezin adet, njezin običaj, njezina praksa. Virtu Svaki dan nešto da prouči iz Kur'ana. I šta je bilo? Allah subhanahu wa ta'ala odredio da ona nakon određene bolesti preseli je. Ali kao mumik. Kao Međutim, ono što je čudno u svemu tome jeste da odmah nakon dženaze, odnosno nakon tog dana kad je ukopana na večer, njena majka koja je osjetla veliku prazninu i pustoš u svojoj skući nakon što je otišla muminka. U noći, u neka doba noći, nekom potrebom je izišla u hodnik i čula je čudne glasove iz sobe u kojoj je spavala i boravila njena čirka. A tija glasovi su asocirali na plać. U početku je bilo kao da jedna osoba plaće, a onda kao da je mnogo, mnogo osoba koje plaću. Prišla je bliže da se uvjeri i uvjerila se da stvarno kao da je soba puna ljudi koji plaću. Osjetla je strah i zemlju, povukla se i tu informaciju, tu stvar, kazala i objasnila svojom mužu. Međutim, muž je rekao, ajde, možda se učinilo i tako ali to nije bilo pričinjavanje, nego to joj se isto ponovilo i sutra večer, i sutra večer, sve dok ona nije to kazala jednoj svojoj prijateljici, onda je ova rekla, ja ti savjetujem da potražiš savjet kod nekog učenog čovjeka da mu objasniš to. A ona nikako nije smjela po noći da uđe da otvori tu sobu. Međutim, da, kad otvore, nema ništa u sobi. Onda je ovaj šejih rekao, ja bi volio da odem lično sa vama i da se uvjerim u to. I otišao je i tu večer isto je i on čuo te glas. I u tom momentu, kad se to dešavalo, kad je čuo te glasove, to plaća, i šeih je počeo da plaće. I onda je rekao, Allahu ekber, ovo su Allahovi meleki, koji su svaku noć dolazili na gozbu da slušaju lijepo učenje Korana vašeg čerke, a već je bilo objašnjeno o čemu se radi, pa kaže sada plaću što nema toga glasa. Oni su došli da plaću. Da pokaže Allah subhanahu wa ta'ala kroz jedan keramet, da braćo naša djela nisu uzalud i da ono što radiš nije uzalud da tvoje učenje Kur'ana ima tragove, da od tog ima seva, da je to velika stvar. Allah subhanahu wa ta'ala daje keramet i čuda da se ustvrste srca vjernika, da se poveća iman vjernika. A šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا يُنْظَرُونَ Za kafire nisu i ni nebo ni zemlja oplakivali, nije imao ko da na njih baci pogled. Što znači, kaže učenjaci, kada umre mumin, onda plaću i nebesa i zemlja za njih. Plaću oni mumini i meleki, sve plaće za muminom, jer nedostaje njegov glas, nedostaje njegov ibadet, nedostaje njegovo dobro djelo. To su velike stvari. Kako god za, za istinu ima nagrada, tako za neslijeđenje istine i za srljanje u zabludu ima kazna. Pa ću vam ispričati i zato jedan primjer kada je pošla skupina mladića na jednu igranku, na jednu feštu, a to je istini događaj, tako mi Allah, sakupila se ekipa i 300 km ima fešta. Zamislite, 300 km, ali njima nije vrsko otići na taj def šeitanski. A, da treba 300 km otići na def. A nije mrsko i 300 km ekipa u auto i hajmo. I šta se dešava? Bilo je to u jednoj arapskoj zemlji. U putovanju, kada su bili, bila je tabla, dakle bilo je još više od 300 km. Dolaze do table 300 km Daman, grad. Jedan od ovih momaka koji su sjedli u autu kaže vidio sam da umjesto, vidio sam tabu na kojoj piše 300 km džehennem. Ne da mam, džehennem, i to sam vidio tako mi Allah svojim očima da sam vidio da piše džehennem. I on je to rekao. Kaže, ste vidjeli vi šta piše ovdje na ovoj tabli? Kaže, jesmo, 300 km da mam. Kaže, ja nisam to vidio. Šta si ti vidio? Kaže, ja sam vidio 300 km džehennem. bacan šal. Međutim, oni su išli dalje i on je bio pod ojmom toga, njega je već uzeo strah. Kada su došli tabla 200 km džehenne, kaže, braćo, 200 km džehenne, jeste li vidjeli ovo što piše? Nismo, kad nismo vidjeli da piše 200 km džehenne. Tako mi Allaha, on njima se kune i kaže, ja sam vidio, piše 200 km džehenne. Išli su tako on malo da okrene, da razmišlja o tome, međutim nema fajde. Znate ono kad, kad insan zaguri, pa samo u kafanu. Kad ga malo sto vezalo, daj samo da ide u kafanu, ne uzubila. Da Allah uputi se nas na kraj puta. Došli su do table sto kilometara džehendim. I tada on je vidio da da je to nešto stvarno, stvarno neka velika opomena. I onda je rekao, pustite me, molim vas, ja ne mogu više s vama, ja ću ovdje, kaže, izići. Od straha, taj mladić jedan se odvoji i kaže tako. I on je izišao, i šta se dešava? Izišao je i on će sada nazad, a ovi su na naprijed. Oholost, znači oholost je opasna. Znate, ono, kad ti neko nešto savjetuje, a ti uporan u svom. A suprotno to isti. Šta se dešava? Nakon izvjesnog vremena stopiranja staje njemu jedan kamionđija i on sjeda, a taj kamionđija kad je ušao odmah primijetio je na njemu, on je blijed kao krpa što mi kažemo. Kao da je vidio ne znam šta. Kaže on njemu, što si ti takav? E, sinko, kaže da si ti vidio ono što sam ja vidio i ti bio, bio ovakav, možda i gori. Šta si vidio? Kaže, vidio sam saobraćajnu nesreću auto koje je zgužvano, niko živ osto nije u kaže. Kaže, Allah, te mi kaže kako je to auto, možeš mi ga opisati. I on opiše kad ono auto u kojem je se on do malo čas vozio. Oni momci svi izginuli. Izginuli na putu prema džene. Na putu prema haramu. Naravno mi ne kažemo ništa sigurno, ali mi samo kažemo i koristimo ove istinite događaje i priče za pouku. I molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za sve muslimane da ima Allah oprosti. I oni koji su umrli i poginuli i živjeli, koji su umrli sa la ilaha illa Muhammed Rasulullah, da svima Allah oprosti. Ali su to pouke za razmišljanje. Insan treba da se čuva tri stvari, Tri stvari, odnosno tri riječi. I puno će lakše doći do istine na ovome svijetu i održavanja te istine u svom životu i puno će lakše doći išla do džene. Prva stvar, braću, da čovjek pobjedi oholost, a da izbaci iz upotrebe jednu riječ koja se zove ja. Ja, ja, ja. Da samo ističe sebe i da forsira sebe, ja sam ovo uradio, ja sam to uradio, ja sam bio ovdje, ja sam... Bez mene to ne bi bilo tako i tako da. To je vrlo opasno. To je šetanska rečenca zbog koje će on govoriti u dženenem. Ene hajrum min hu. On je rekao, ja sam bolji od njega, od Adama. Ja. Istako sebe. To je jedna stvar. Zato je da mumin Osobina mumina šta? ibadu rahmani ladine jemšune al ardi helune. A robovi milostivog idu po zemlji neprimjetno. Svidio mi se ovaj prijevod ovog jednog našeg hafiza, kad sam slušao ovaj ajet, pa kaže neprimjetno, skromno, skrušeno mumin govore. Ne je sebe plavo. Dalje, to je prva stvar. I čuvaj se toga, već. Čovjek kad nešto radi, bilo malo ili veliko djelo, primijetit ćete da nakon toga odmah šeitan dolazi da to djelo ti pokažeš i pričaš i pripovjedaš i da se je Vrlo opasno. Drugo, druga riječ jeste meni. Što je rekao Firaun, se li mulku misre. Zar meni ne pripada vlast misra? Znate, meni. To je danas vrlo opasno. Poslanik je upozorio u hadisu što ga bilježi Tirmizi na, na sebičnost veliku koja će biti preznak sudnjeg dana. Sebičnost. Kad čovjek bude samo sebe vidio. Pa u poslu onaj siroman došao tamo, pa neko on umre gladan, daj ti samo meni. Nek se on pati. Daj sam. I danas je veoma opasna stvar koja se raširila među nama, čak i vjernicima, ta neka sebičnost. To je firavska osobina koja Allah subhanahu wa ta'ala Samo meni, meni. Pa vidite čovjek kad očepa se vlasti, položaja nekog i samo na sebe misli. Bilo gdje da se uklopi on, više gdje je zajednica, gdje je džemat, gdje su potrebe džemata, gdje su potrebe muslimana. Nije takav bio poslanik I treća stvar, to je karumska osobina, ovo što sam stekao je produkt moga uma. Znate, kad čovjek postane općinja samim sobom, kad misli da ono što je uspio, da, je on svojom pameću uspio. A šta to čovjek je uspio bez Allaha subhanahu Ima li šta da čovjek ima da je njegovo sam? Stop, nema. Dakle, sve što imamo je Allah subhanahu wa Sve. Zato je vrlo bitna stvar u islamu pobijeti obolost. U sebi. Jedan šejh, samo ću vam završiti ova dva lijepa primjera. Čovjek treba da sebe umanji u svojim očima. Da sebe smatra svi bolji od njega muslimani vjernici. Vjernici. Da sebe ne forsira. I to je vrlo bitno. kad to izgradiš kod sebe. Jer kad ti uđe čovjek u džaniju, ti si se njega dole spustio sebe uzdigo, ti već imaš u sebi Bogu. Na osnovu čega? Ko si ti da ti vagaš? Ko si ti da sad pomisliš da, da sam ja bolji kako? Na osnovu čega? Moraš da sad njegov život. I javna i tajna djela, sve živo, apsolutno što radi. Možda je danas čovjek nahranio sto siromaha, ti nisi ni jednog. Možda je čovjek danas pospio. šta ti znaš? Možda je danas klanio dženazu, ti nisi, ima tri godine možda nikom klanio dženazu. Možda ima ljudi, pa nema, nema sedmice da nekom ne ide na dženazu. Volar, vjernik, mene inspiriši. Možda je ovdje bio neprimjer. Dakle, vrlo je bitno, vrlo je bitno shvatiti da islam takav, učite tako da budeš ti skroman, ponizan, da ubiješ u sebi okolnost. Dolazi kod jednog šeha, držao ders, i sad bilo ovako omladine naroda, i dođe do njegovih ušiju da je jedan od njih rekao, a on je držao predavanje braća u nekim, hajmo reći, stvarima, očišćenju. Po, za početnike u islamu, kako se treba očistiti poslije male nužde, velike nužde i tako dalje, abdest. I ušao je ovaj jedan i rekao je je temi. Znate, male stvari. Što za priča, pričamo o tome? Došlo je do šejha da je on omalovažio na neki način taj ders. I znate šta je uradio? Kad je sve završilo, zovno je tog mladića na sam dođi vam. I šta mu je rekao? Imam za tebe jedan, jedan onaj, jednu priliku da uradiš nešto za mene jednu veliku stvar, ja ću čim dovo Allah i tala da tala za to nagradi i tako dalje. Dakle, trebaš da uradiš nešto. Sad, šta? Kaže, idi u, tamo na pijacu, idi u grad i donesi mi tri očije unutrice. A da ne upotrediš nikakav sud. Nikakvu zdjelu. Zamislite tu. Otići u mjesto, tamo sve, ono, sve one droge, ono sve što ima, i jednu, ono u jednu ruku, drugo u drugu ruku, kaže djeću ono treću, stavi u usta, kaže, zakači za usta i nosi tako kroz grad, donesi mi tu. A ko će to? Kroz grad proš tako. Allahu ekspert. Ali še i tako zahtijeva. I on ode, jezba je on to se sam slobio dok je došao. I šta se dešava? Kaže, še gdje mi kaži mudrost ovoga, zbog čega si ovo od traži? Kaže, uradio sam to, sinko, da bi u tebi ubio olost. Da bi u tebi ubio olost. Znate, ti već počeo pametovati. Ti malo nešto naučio, već ocjenjuješ je li predavanje dobro ili nije. A tek postao ti u islamu. A pa odmah ti sad iz dave. I ti to cijeniš. Polako, spusti se malo. To je primjer. Ili primjer čovjeka ja, koji je naučio jednu lekciju isto vezano za ovu temu, kaže insan jedan mumin, borio se sa samim sobom da jednostavno sve druge mumine vidi boljim od sebe, a da on je ispod njih u rangu imana i kaže smatrao je tako sve dok nije došao do jednog mjesta Kaže, kad ono čovjek prislonio se u ženu i zagrlio je, a pored njega flaša. A bili su okrenuti leđu. I kaže, u tom momentu, gledajte šta mu donosiš, donosi mu šeitan misao. E vala, ako su svi oni bolji od mene, ovaj sigurno nije. A on prvo što je pomislio da to dvoje čini haram. Prvo, to je šeitanska misao. I on priđe tamo, kaže, šta to radite? Ko ti je tu? Kaže, ovo je moja majka, majčica moja. Čovjek sjedi sa svojom majkom i normalno, prirodno voliš svoju majku, krliš je svaki dan. I to ti je selap i bare. Ovo je moja majka. Kaže, o što će ova flaša? Kaže, pa to mi je voda zavista. Allah. E, kaže, Allah, svi su bolji Svi su bolji od Nikad više neću pomisliti da sam sada bolji od Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari korisno znanje, da nam očiti naša srca od licenijerstva, oholosti, od grijeha i svakog zla. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da podigne našu derežu kod njega, da nas, da budemo kod njega voljeni i dragi, da budemo u našim očima mali, ako da Allah subhanahu wa ta'ala veliki da nam Allah svima oprosti i da nas sve zajedno uvede u lijepi džennet, da nas sačeva džehennemske vatre i toliko za večeras. Allah te vas Allah nagradi posebno što ste imali sabora. Subhanak Allahume bihamdik, ešhedu la ilaha illa ente estakfiruke Kada mjesec ugasne, sunce jalo mraza spej. Kada mjesec ugasne, sunce ja mraza spe, behari